Коли японець пішов, у Булатовій каюті з'явилися француз із норвежцем. Жак Антуан трохи недовірливо кривив вуста. Тут поза нашими спинами шепочуться. Що цікавого сказав? Чи ми вже вийшли з довіри? А я вважав. Нічого цікавого, відповів Булат. Хоцудай просив нікому не розповідати. Ми говорили про те, як пережити зиму. Коротку ту дивну розмову можна було сформулювати і так. Хто з наших добре володіє пістолетом? Професор Марш? Не знаю, єхидно розвів руками Жак Антуан. Чому ви не відповіли на моє безневинне запитання? В розмову втрутився Тур. Я в цей час був у туалеті. Туди з кухні чути кожен звук, хоча я й не думав підслуховувати. Булат мовчав. Хоцудаєве лишило, виглянуло без сторонньої допомоги. Це схоже на якусь нечесну гру. Треба змусити Хоцудая, щоб він розповів усім. Жак Антуан більше не посміхався. На мою думку, Хоцудай тільки перекладав. Ми не можемо бути занадто довірливими, мосьє матрос. Булат здигнув плечима. Він цього не казав, але й занадто підозрілими теж не варто бути. Чому? Француз на мить замислився. Ми в ролі тих, що дзвонять у чужу квартиру. Він зробив коротку паузу і закінчив півжартома. Господар може нас побачити, а ми його ні. Є в дверях така підступна оптика. То для чого ви питали про пістолет? І ви злякалися привидів Шермосьє? Жак Антуан умисно змінив розмову. Останнього речення не слід було сприймати всерйоз. Я здогадуюся, знову встряв Тур. Ви хочете спробувати щастя на полюванні? Булат кивнув. Це він уже давно вирішив. Щодо тієї дивної пропозиції наріти сам. Хлопці, які досі стовбичили перед ним, тепер сіли на ліжко. Іншого виходу в нас нема. Треба спробувати знайти тюленів. А чому не зразу китів? Жак Антуан увесь настовбурчився, тоді сперся ліктями на коліна і поклав підборіддя на кулаки. Чому ви вважаєте, що найкраще мусить стріляти мосьє доктор? Голова його за кожним словом кумедно стрибала на кулаках, і зуби клацали. Він це відчув і откинув голову назад. Логічно, сказав Тур, але Булат нічого не второпав. Тур уточнив. Якщо містер Марш і добре стріляє, то зараз його чіпати не слід. У такому стані він навряд чи здатний. Норвежець і француз пішли, і незабаром в будинку знявся справжній гармидер. Пістолет був уже в жак Антуанових руках. Він вимахував ним на всі боки і намагався перекричати Потоцького, який від хвилювання знову похлинувся і залявся кашлюком. Булат вистромив голову. В крайній каюті хазяйнувала місіс Кетт хоча то була каюта господаря бази. Жак Антуан, нарешті махнувши пістолетом на Потоцького, підійшов до кет. Що ви робите? Містерові на ріки? Навряд чи це припаде до душі. Кет переносила свої речі у крайню каюту, в куток, а постіль господаря на ліжко, де досі спала сама. Все це діялося без жодного слова і мешканці будинку повилзирали з кают. Якщо ваша ласка, марш, перейдіть до тієї каюти. Філ марш довго і непорозуміло дивився і врешті мовчки кивнув Розумію. вигукнув Жак Антуан. Демаркаційна зона. Тепер між нею та чоловіками стало п'ять вільних кают. Я єдина жінка.